Prisorgi la infanoin de naibaro. Nova comunuma infanzorgado povus estilan cita ec de la venonta maio. Post successa trimonata provocuro en la regiono Visocina, la ceha stato nul tempe pripensas la tutlandan pligrandigon de naibarai infangrupoi en quiui maximume quar iunae infanoi estas prisorgatai de membro de la loca comunumo, quiu estas recompensita de la stato por ilia infanzorga servo. La ceja chambro de deputitoi nun tempe pripensas amendon al leggiaro pri la prisorgado de iunae infanoi quiu donus al locai respondezai plen cresculoi la chanson gaini en speson prisorgante grupoin de quar infanoi en la agio inter ses monatoi cae ses iaroi en sia propra heimo. La ideo estas che la sistemo provisos infan zorgadon en locoi quiene existas infan giardenoi au regulae in fan grupoi kiel en campara locoi kai mal villagioi kai celas solvi la nunan generalan mancon de libera spazoi en in fan giardenoi laula amendo nun tempe discutata la maximum de quar in fanoi en gruppo includas la proprain infanoin au nepoin de la prisorganto. La postuloi por spazio cae operatio estus taxitai fare de regionai labor officeioi, cae permesso disponige la servon concendigius fare de la Ministerio de Laboro. Certae qualificoi estos postulatai por farigi prisorganto, ili devus exameni treinadon almenau quar horoin jare, cae ili devus fari unua helpan curson almenau unu foie cium duam jaron. Hanna Hainova, iama vicguberniestro de la regiono Visocina, clarigis quelcain el la postuloi. Vi devas havi concernan educadon kiel instruisto, flegestino au social helpanto, au trapasse requalifican curson por infan vartistinoi au assistantoi de instruistoi. Ne necessas equipi vian heimon per specialai miniaturai lavujoi cae necesseioi, sed vi devas aranci locon por la infanoi por dormi. La strata pago por fregistinoi en citiu schemo estus 80% de la tipa indico por privatai infanti ardenoi. Por citiu lernea iaro, la prezo estas 5.144 čekai kronoi. Prizorgantoi gainus la plenan quanton se prizorgo estas donita dum almenau 5 horoi tage, cae estus pagitae duono por tri gis quin horoi tage. Stata mono ne estus donita por la propra infano de la sorganto, se prisorganto prisorgus quar infanoin, excludante iain, dum almenau quin horoi tage, dum tuta monato, ili ricevus quar plenain mon helpoin de la stato proximume dudek mil sescent cronoin antau imposto cae elspesoi. La quanto estus reductita por infanzorgado disponigita dum malplida horoi cae malplida tagoi. Jižina Kunášková, estro de la faco pri concepto pri familia politico de la ministerio pri laboro, hierau presentis al giornalistoi la resultoin de trimonata pilot schemo farita en Visocina ecde augusto. Quarec tri infanoi ce estis sep test grupoin, cae signorino Kunaškova raportis che la sistemo funcciis cae estas utila por la concernai gepatrui.